Pružena ruka. Razgovarali smo sa gospođom Kornelijom Radić-Balažić, predsjednicom udruge oboljelih od multiple skleroze, o problemima s kojima se udruga suočava svakodnevno. Možete li reći koja je vaša funkcija zapravo u udruzi? Ovako, moja trenutna funkcija je predsjednica društva multiple skleroze osječko baranske županije. Predsjednica sam od drugog mjeseca ove godine, prije toga sam bila dopredsjednica od prošle. E, recite mi, e, vi se sada zalažete za bolju kvalitetu života osoba sa e, dijagnozom multiple, skleroze i njihovoj uključenosti u društvo. Pa tko još osim vas udjeluje u radu udruge? Koliko biste članova imali? Koji su njihovi poslovi? E, trenutno imamo 125 članova ukupno. I svi članovi, uglavnom neki 10 12 članova je aktivnije od ostalih, zavisi u kojem su stanju ovi svi ostali, jer s obzirom da znate bolest progresivnog karaktera, tako da dok se može radi se, kad se više ne može, onda se oslonimo na druge. Trenutno e, to, tu pomoć provodimo, sad ćemo početi provoditi sa gerontodomačicama koje šaljemo e, osobama koje ne mogu ući u program osobnog asistenta, koje su teže pokretne, a uglavnom zbog dobne granice koja je 65 godina, do 65 godina su za asistente i za toga više ne mogu i onda njima nekakvu pomoć organiziramo kroz e, institut e, gerontodomačica, dok e, ostali članovi koji mogu ući u program osobnog asistenta i to žele, to bi osobnog asistenta. Trenutno od 2008. godine provodimo program osobnog asistenta za šest članova, i od ove godine smo u partnerstvu sa Društvom multiple skleroze Brodsko-Postavske županije ušli u projekt s njima i omogućili za još tri osobe e, osobnog asistenta. E, problemi s kojima se udruga najviše susreće se tiču prostora koji je na raspolaganju za rad udruge, e, koji je neprilagođen oboljelima od ove e, bolesti, kao i problem financiranja same udruge. Problemi postoje i kada je u pitanju stupanj oboljenja osobe i njena dob koja može utjecati na samo liječenje i dostupnost lijekova za ublažavanje simptoma bolesti. U ovoj bolesti postoje mnoge nepoznanice, bolest je nepredvidiva i osobe se svaki dan bude zapravo ne znajući kakav će im taj dan biti. U redu, znači spomenuli ste e, vrstu pomoći u učenju, pa recite, e, vi imate neke volontere, ali tako, tko može postati vaš volonter? Volonter može postati kogod hoće. <laughs> Ali trenutno su volonteri uglavnom članovi, članovi obitelji, znači članovi samog, samog e, društva ili članovi njihovih obitelji poznati. Kakva vrsta bi vam volontera trebala, ako neko je zainteresiran? E, pa ne biramo u principu s obzirom da ih baš nemamo puno. Bilo bi dobro da neko može obići članove, da to ne mora baš biti geront domaćica, možda eventualno pomoć u uredu u administrativnim poslovima, e, kod provođenja različitih aktivnosti, ako neko ima bolja znanja, može se uključiti u rad udruge. I s kojim se problemima vi suočavate u ovom poslu u radu udruzi? Pa s obzirom e, da sam tek krenula u posao, primijetila sam da je dosta, dosta mi je teško bilo uključiti se u sam posao, s obzirom da mi administrativnu, administrativnu pomoć uopće do sad nismo imali u obliku tajnice zadnjih dvije godine, tako da nam je malo teško uskladiti sve to da bi, ovaj, to funkcioniralo, se Dobro, i od kada udruga kakvu je danas znamo, ona postoji U koje godine. Ovakva udruga od 2003. kao u statusu udruge. Od prije toga postale su županijske sekcije e, Saveza društava multiple skleroze. Mi smo i dalje članice Saveza društava, ali sad u svojstvu udruge kao samostalni. E, gdje biste rekli da još ima prostora za neke promjene u radu udruge? Uvijek ima prostora za promjene. Bilo bi dobro da, da imamo e, veći prostor za druženje. Trenutno ga nemamo, družimo se u uredu pa onda tu baš vidite, ne može baš puno ljudi stati. E, problem je arhitektonske barijere, na primjer ovdje u uredu kod nas, e, ovih četiri stepenice su jako veliki problem za nekoga koji je u kolicima, tako da je gotovo nemoguće ući. E, to Radi se zapravo o stambenoj zgradi i u običnim prostorijama. Tako, bolji prostor bi vam bolje... To je dio stambene zgrade i jednostavno takav je ulaz. Tako bolji bi prostor sigurno bolje došao, prilagođeniji vjerojatno korisnicima. Da. E, recite koje su vam u iduće dvije godine još planovi za udrugu? Pa plan je da nastavimo razvijati uslugu osobnih asistenata, znači da uključimo još više članova, da proširimo e, same radionice, odnosno aktivnosti koje provodimo u društvu, da pronađemo adekvatniji prostor za druženje članova, da se može uključiti više toga. E, namjeravamo sad uključiti neke stručnjake ovako tipa socijalnog radnika, različitih liječnika, različitih e, kategorija koje bi onda članovima mogli objasniti neke pojedine stvari koje mi se događaju vezano za bolest, a nisu točno iz, iz same multiple skleroze proizašli i nastaviti, nastaviti ovo što smo već započeli. Dobro, i na, na koji vi način uopće uspijete financirati rad udruge? Kroz projekte. Samo... Apliciramo, apliciramo na projekte i kroz projekte se jedino možemo financirati i kroz članarinu. I recite tko vam se može obratiti za pomoć? Svi koji imaju problem sa multiplom sklerozom, znači i oboljeli članovi obitelji, uvijek im se mogu obratiti, jedino što nas nema tako često u uredu, s obzirom da mi volontiramo sami, samo dva, dva puta tjedno, ali putem Facebook stranice, putem web stranice, telefona, mobitela, e-maila, Udruga redovno sudjeluje na kreativnim radionicama, e, bavi se oslikavanjem stakla, dekupaž tehnikom i ostalim kreativnim radovima i ja sam zatekla police e, pune e, sportskih trofeja, nagrada i kreativnih rukotvorina koje, su, koje je udruga radila na svojim okupljanjima. Osim toga, udruga se trudi predstaviti bolest ljudima koji još uvijek imaju velikih nepoznanica prema ovoj bolesti i naravno pomaže članovima udruge u pozitivnim stavu i e, u druženju sa ljudima koji su u sličnoj situaciji. Vidim imate i mnoge nagrade na policama, pa recite mi nešto o tome. To su vam sve naši radovi sa kreativnih radionica koje ovaj, članovi vole to posjećivati, onda malo slikavamo staklo, malo se sa dekupažom bavimo, malo sa kuticama, na čašama, kako god nam dođe neka ideja pa to onda provedemo u dijelu je to obično onda kada idemo na, ili na sajmove ili na dane zdravlja ili predstavljamo svoju udrugu na, na dan multiple skleroze, a onda mi to pokažemo što smo mi to radili. Koliko, li su, e, koliko su ljudi upoznati sa dijagnozom multiple skleroze? Pa u zadnjih par godina možda nešto više, znači malo smo se makli od nule, ali prije toga nikako, ljudi stvarno ne znaju što je to. Možda su sad više ove kampanje e, što je bilo kroz medije, malo se to i aktiviralo, e, pa smo malkoc više upoznati, odnosno malo su više ljudi upoznati s time, ali to je još uvijek velika nepoznanica za sve njih. Vjerojatno kada se nađu oči u oči sa multiplom sklerozom, svaki od nas koji je obolio, onda se tek počne razmišljati o tome i onda se tek upoznajete s time. Prije toga niko ne zna što je to. A recite, upravo sad spremate neka okupljanja, možete reći nešto više o tom okupljanju? E, sad se spremamo u biti druženje, na, druženje članova. Mi se obično jednom tjedno okupimo to, pa onda razmijenimo novosti, nekad nešto radimo ili, ili se znađemo sa psihologom ili sa e, gospođom iz palete suvenira pa nešto opet izrađujemo. Nekad sam neurologom, nekad je samo druženje. I to u ovim prostorima, <laughs> je li tako? Da. U malom tužnom stoliću. <laughs> Ali dobro. Dobro je i to. Bilo je bez toga. Bilo je. E, udruga je redovno na danima zdravlja e, gdje pomažu društvu da se bolje upozna sa ovom dijagnozom jer još uvijek postoje e, velike e, nepoznanice i e, zabune do kojih ne bi trebalo dolaziti kada se razmišlja o samoj bolesti. Društvo nije upoznato sa dijagnozom, još uvijek postoje strahovi i mnoge greške pri tumačenju same bolesti. Oboljela osoba može imati inače vrlo aktivan život i to je ne bi trebalo zaustaviti u svakodnevnom funkcioniranju. Vi e, u vašem radu vjerojatno surađujete sa nekim drugim e, udrugama i institucijama. Možete reći koje su to druge institucije u pitanju? Sada trenutno e, surađujemo najviše sa paletom suvenira i udrugom mogu zato što provodimo terapijsko jahanje za svoje članove i iz palete suvenira nam dolaze zbog organizacije kretenih radionica E, surađujemo sa gradom Osijekom, sa županijom osječkom Baranskom, e, sa Savezom invalida, sa Savezom društava multiple skleroze, uglavnom sve one institucije koje su potrebne za funkcioniranje jedne bolesne osobe. Tako da možemo podijeliti informacije. Nabava lijekova ograničena je sa životnom dobi i sa stupnjem oboljenja, što naravno mnogim oboljelima stvara dodatne probleme. Razgovarala sam sa korisnikom udruge umirovljenikom Željkom Jatovićem koji je u udruzi već e, oko 10 godina i on je jedan od zadovoljnih liječenjem u Hrvatskoj. On se e, zalaže za pozitivan i optimističan stav svih oboljelih od ove bolesti i nada se da će se društvo uskoro bolje upoznati sa ovom samom dijagnozom i da više neće biti nepoznanica i e, strahova prema oboljelima. Za internet radio Srijem, Sanja Benić.